İca az xwazim hin ki e, jê pirsim e, zuhat hin ki besa malbata xwe hûn ji kîdê hatine kîdê tu ji kîja malbateyî ji besa xalanên xwe apanên xwe tu ji me re bikî ez صافي إيه مرحبا شيفان merhaba تما إيه لقولي برنامج خوكر ام پر كيف خوش بون جبوته بلي اس سرحدي ما قرسي ما مالباتا من لقرسي إيه تآلي باوي من كرمانجن آلي دايكا من فلانه ارمنينه Ez dixwazim di alê bavê xwe de pek e, tişkî xeber nedim. Li dora wan pek tiştek jî tune. Hema çi here bi dora e, û alê dayîka min hene. Kalê min û xalê min. Kalê min li rewanê hatine. Erivanê li rewanê hatine. Evana bavê van tê li Qersê li navça Arpeçay vega e, bi gundê Terekeme û Ezeriya li wir zefin. Vana wekî koçera tên û malek têne li wir. Ewilî gunda feqîrin bi şivantiyê dikin, bi xulamtiyê dikin e, û gundra. Paşê dişxulin li malê wan لواري وانش چه دبه وانا جی هنکی دولمند دبن لبر حجی وان ناکن هم کردن آلی که فلانه حجی وان ناکن لبر هر روز هر روز لچری وان دکن لید خوازم وانا گندا درخن وانا ناوا خدا نهیلن روزه که شەڕی وان چێ دەبێ کاڵێ من سێ بەرانێ و بابێ وان تەنەیە بەراکە تەنیە هاتینە وانا سێ بەرانە هەمە هەر سێژی خۆرتن خۆرتن لە سەرخۆنن لێبەرێ تو فیزیکە وان دەنێرە هەموویژی چا بێژم کە نەکەن کە نەکەن هەمە ژێهاتین ئەوسا ئەوەن خورتن ئەرین لوانا ام چایر بیژن وانا به چایرا او مرگو و زویا زویا وانجی جهنه وانا او پری خوبه جی سندنه خلامتی کرنه گل جاران او پری خوبه سندنه او هر سی برا ل زویا خو مرگ خود دشخولن لی او ازری و ترکمه ایوی گندی تینه لوان را شر دکن ez bejim e, wekî kalê min dikot hê emzar bûn yani hinkî zor jî tê bîra min e, vana qasî bîsî kesî wisa têne servan vana jî her sê berane wisa e, bi tirpanê wan destê wan dane palene diçinin giha diçinin evana bîst heftêne li servan lê zora ve her şey bera dikevin işte piştedine hev veki lê dikin nakin nikarin vana bixin nakevin erdê vana her sê hevdû bernadin De qapê wan jî seri li serê her tiştek jî dibe dîsa jî hevdû bernadin lê cîranek bi xeberê dide bavê wan bavê wan memû memû jî yekî hatiye Memu, bi hespê xwe tê naskirinî. Bi pek memu heye. Navê reşwê ye, hespek reş ye, hespek rewan ye. Memo sar dibe hespê xwe reşo xwe digîne vana. Nava 15-20 deqa da. Gundê Ji hinki, hinkî dûr e li berê hespê wî hespek xwe te zû tê. Bi ezerî ça dibînin bavê wan tê li vana şerdike seri wê mêrgê billah ki azeriya ki heye dibêje ki aya kaçın Kürtlerin memo gelir. Hevana dibîne memo jor da ça çêrî van dike servan datê hemî bela dibin. Hemî bela dibin li berê leşker jî tê wêga dora van vana derdixin dibin û dibin mehkema gele cere zehmete dikşînin vana li xwe qerarê digirin ki بلا وانا ما گون در نخن ام خوهر لبری گندیشی در ناوا خدا دخوازن که وانا درخن حجی وان ناکن از بیجم پشتی پین سالا ده سالا حاطنه به ناوا پینج ده سالا دا دولمن بونه دشخلن به مالی وان ای گلک گندیاتر زیده تر دبه لوان ناخوازن لچاوی وان بار نابن حسودیه دکن yani. حسودیه دکن بله وانا تینه بگنده که قرسی نابی گند گودلی دبیجن او گنداجی گندی فلایه لبری فلا نمانه وی گندی اما به مالی فلا هنه به چی کرنه وان مالی وان تفهم كل كو يفلها يعني اری لوره تين الوي جندي هيجي اللي ورن گرچی بکاله من خاله من همی رحمت کردن بیگا پیری کامن ساغه لو تين وي جندي وي جندي و او گنداجی نیزه ما دورا کاله من دنگ بیشه به باوی وان دنگ بیشه ممو ممو دنگ بیشه ممو بلوروانه نابا وان دا جی کالی من برای مزنه نابی اوسبه اوسب جی بریا باب خدا دیچه او جی دنگ بیشک زوره چند جاران چند نقلان جی گازی دکن چه بر رادیو اریوانی جی براستی کالی من و وقتی اکو من رادیو دنگ اریوانی سه دکر وقت سترانی قرپت دردکت دکو قرپت حوالی منه از تهی قرپت چومه مج رادیو ستران گوتیه یکی وسابو ده پشتوی را خالی من جوسابو خالی منی مزن تحف خالی من هنه navê wî bi kemal e xalê min kemal jî ew jî bi sîv du sîv sê saliya xwe da vêka û emrê me da e jî wî salî me bi emrê xwe de rehmet kir ew jî dengbêjek bû lê çîroka ku wan heye kalê min û xalê min têne gundê me mêrgekî distînin bi perava evana mergê xwe diçenin bi deng didin hev strana dibêjin dengbêjî dibêjin govendî dibêjin şoreşkerî dibêjin li wê demê ji wê derê çi qas pale hebe topî dora van dibe topî dora van dibe vana dengê xwe dibirin حالا دیجوان را دبین که حیران دبی هونی سترانه مرا بیشن دنگه و خوشه دبی و اوسا گو ام خمگین بون ام نکارم بشغلم دست پی مرا نابه کالی من دبی ناوسه و ام نحوجه هونی رابن هر یکی و دیک هبن آوسا پشتامه هونی آلی ما بکن قاسی نیف ساعت کی ام جوار سترانا بیشن بله هر کسی قبول دکه ام بیشن قاسی پانزده بیس کسیه لور توپونه وانا ew gundiyema dişxolin vana dibêjin ew vana dişxolin vana dibêjin qasê saet û saet nîvekî vana dişxolin em bêjin mêrga ku du sê roja da biqedan da bi nava du sê saeta da diqedînin panzdeh bîst kes tê li dora wan alîkariya wan dike hem jî stranê wan guhdar dike Wese çîrê ku wan gelek zefin belê em zarok bûn هم مزن بون و قالی مجی رحمت کر خالی مجی رحمت کر هی بیر آمده چمایه چیره کوان ویگا وسایه لقل جرو علي وجي مثلا هرما بوتا قوا بالهواني تكرن سترانم بله بله بله بله مثلا yani kava kart kirin o strana da gotun هم پبرت خبتین هم واد سترانه دگوتن جمع جه و تشتی وسا بله جمع جه تشتی وسا از باورم تشتی وسا عولی لسر حدی درکتیه از وسا باور دکم چما لسر حدی درکتیه سر حد تم زوزانه به ترکیت به مرایه یعنی فره گیهای باغ و بستان تنه همو کیایه همو گیهایه همو پاله دینه لورد چنن ام بیجن لباجاری موشی پالی دشتا موشی تشتی وسا هنه زاروک بوم تی بیرا من باوی من کالی من دچونه موشی پالتی تکرن ام بیجن مهکی چل روژا لورد شغلین دردکتن دهاتن Mesela bala خودم mesela alime kelek vano heye mesela. Lokelek vano, lokelek vano. U sad domtki dvejin yani. Jiber kelek elvedi. Kelek ticaretkin. Beri. Yani beri demek ki cibat gor revşa, gor xabat u okey xwa strane xwa jidisran. Beri. Yani demek ki e, jiber ku vak ana hem dünyerin market mesela. Çi marketi e, müzika lezubes heye. Jiber ku lezubes bıxabitin. Beri. Tedneri mesela gor kar lüvede müzik ledi. Hin cihada mesela. E, demek ki veri jiber ku radyo madyo jilini e, malat usta sabra xo petani. Yani e, müzik nava civa kede bir şekli cedi Yani مقاله دنگ بیجین سرهدی مقاله سرهدی کر بری از خوازم سنانی که سرهدی هم بودار بکن شروعی برو تو زانیش خود بری اجی زفه هست کم اوجی اوجی به یعنی- نوالی کالکی من بو گلی gelekşi sureti wan tevraji hene xwedê ez vê havînê herin bajarê xwe û mala xwe malbata xwe ez ê li wan suretê wan bînim Gerek tu bînî ji bo çand û huner em bêjin dîroka Kurda cî bigire û qenê bibe ki em tiştekî cuda yani em bêjin kelopura Kurdî zêde bibe yani şerê biro nev deng bejin serhede yari zede az şerev bro hast kim jiber Raste, ko denge ke raste. pirş kezebe u blura ke پر شوات. از جی ویج بیجم نها تو دک بیجی بکالی ته خالی ته رحمت کر بکالی ته امروی بو حشتی حشتان دا رحمت کر تی کامرا بیجه چما بکالی ته نهات ناس کرن کالی من امروی چلو چل پینجه اوادی ساده چه به شیخ نوچا ارپیچای دعوت کی لحراما فرسیدا و اولی اردهان و ایدر لتوی مبو اوا دچو هر دما جکو در دعواتک چید بو دهاتنا پیوی لی دبرن اوا دچه نابچه ارپچای گوندکی لور کلاما دبیجه دینن تشتکی توی خوارن اوی دکن بخوارن اوی دکن بله شربت بخوارن دنگ بیجه بری شربت بخوارن şerbeti gem bu ama Şerbet. ama şerbet germ bu yani شیر و گرم nive germ yani نیوی گرم بله ki ve gajaz dönerim deng beş بله Ten شیر و گرم kaf- شیر و گرم دخوارن ten cemmin شکر و شیر و گرم Evet. دخوارن کاری من دنگی وی دکوه وی شوه خو خدا دبیشه کو از ایشه ما پر بام کر ما پر سترانگو دنگی مکت ده روز در باست به دنگی بنا با مهک در باست به بنا به بچه دکتر دکتر جیرا دبیشه کو تا وقتا که سترانگو تا چی وخور تو دبیشه کو مو او وخور او شکری وخور شربت وخور دبیشه کو به تتونا جگاری تتونا جگاری به تاوی شربتی کرنه به دنگی وی جبوی وی کتیه کاری من چلو پین سال یا خدا دنگی وی کتبو وکی خبر دادا همه دنگی وی پر کنک درده کرد ستران دگو اوی خون نده بیست نکو ام بلیسن او صابو Elê بگم شروع برو گودار بکن اقالا شروع برو جکر باشه باشه رحمه خودی لسر بیر اللي جهاني قداري دكم دوم بكا Evarbaş Kurd İstanbul. Li cihanê gudarî dikim dom dike. Beli, em dîsa behbirine. Em ê behsa ki belê stranekê xweş bû. Nêv strana şeroy bir de herî zêdê xweş em çi ev stran bû. û goz vê rakîb. Bixweş hemî jî strana wî emê gozê û hekîm û çiya bilindin lêlêdinê. Belê rast. abi jî zav xweş e شرکه ماره به جار نبه از بارم کالکیت دنگ بیجی توش دنگ بیجی هنستران زانی چکل نه بله ام جا- جارنا لکافه جمد بیجی ایجا ve nabeyne de te gazint kir. Çima min e, Amelos Gonzales Fernando Gautier. <laughs> İyice e, azu azu zuhat e, em hevale dosti hevin tümü daim em behevrene e, gelek carate cemme jî em جبور جبوك ام هزلك ان مسلخه بجيره بلا قالك جرا اسنايم خو قاسي ملك neyse em çünkü pediyama tehi ve cacana em strana dibêjin lê de ez jî dibêjim ama bêhtir zuat ya dengbêjiyê dibêje ez dixwazim dengê zuat jûn bibîzin zuat jî ji me re kilamekî bêje yani kilamekî wisa jê hez dike ji me re bêje ez بەڵێم کلەمە هەمووشی حەز دکن لەوێگە باوەری خۆدەست بێژم بە دەنگبێژی نەوەسە بەێ دەنگبێژی بێ باشترە ئەمە تو بێژی ئەز بێ سترانە بێتر هەز دکم کوڕ فەرناکە یانی نەحوژەیە احمد رانی حیران میرین حکیمی کرو تنه میرین حکیمی دبالا دل معبدالا خودیرا تاوی کی تاوی نمهان گلانه گلان نیسان و داریم لسر سنگو بر معودالا خود را خور جوند باری احمد و هلو کراگل ناوه مبسنایه و تیل پیچ منی و هاموری و شمایه سینگو برم خودش ترا کچکو سراوال چمایه منی کرانی بکه مالا پزه باوه خدا کلکه به حمل خوش ترا دستور دای احمد و ازجی یک شهرم ما از بیجم لی ام لکافه گلک جرم برهف دو ددن وک قرفی تبی کی یعنی وک حجیبات کرو گیز لکافه ام تب دایم بوتان سرحد مناقشه بیکی ام از زواتم مناقشه بیکیت که لی از بخوا وقت دگبیجی نکارم بیجم جبر کو از بیدن مازن نبومه براسته چی ما نکار بیجی از دبیجم حوالشی وان به دنگبیش سرحدی درتی لبوتانی دنگبیش هه لم لینکاریا وی ناکن دنگبیش هیجاجی هنه ما هم مناقشانی ویدیجی لبری دنگبیش سرحدی درتی بگه برسمام میشه اوه دنگبیجه که شهر مامه ازیوه کم که دنگبیش بوتا هه نینه E başe kat tu denbeşi botu veke Emdi dengeceyi. Ahvazı kılıcı tedemire. Hayra yolumuzu ve de kılıcı tedemire. Ay çağır şu belekine sebhani nagir. جارجين زماني دا دوستين ويقلبوت لخ كافرين ويبل حجي يارك وكيف ودلي وابي منكم منكو عما كباب براك مروشرين شارون بلا حيراني بصافي ويبل دوستكم شبرايين Ay göçer göçe teke çinir. ay benim keser elimi. Zozah ve şeveye vay delali acıtı biçinir. Hayır. Hayır. ويبكم يا خي اي بلو بو مالا باجو مالا باجس بيدي كراش كونا سنبلي حيران مصور تري وی امید سردسته آی بله مگو از حیران خود حابین دیدیبان خانه ناهل بیشی آی دل قنام بر حجا دیبا کهی آو الذي وجد ساحرا خبيث مراسل من أعلى القجبر السخانين الذي مبشرين أماكن يهاجرون نبلا حيرانين صبير ويبلي دوسكم شبرايا خير هذا هو كشكوكي بشو باش تلاقوا بشنجي اخ يا جيك ما تخليش نفطن Oh, öyle dostek o işi vereyim. Hayır. Hayran şarkı. أخرج رفاقا من شكاك بحق واشتروه ذكر برد بشكم أين ذيب Ay benim bu baran ile gibi Allah'ın yakabı bir çakmak kavmetin Ay bulat ne bana mala koyayım bir ay şebeni var şebeni bir tatlıcı muzukine ise sezen geçiyor. Ay daraba keşfu geçiyor. ai ka dem go ti ma ni be be ya go be sa ne ba di be se ne كلوا ملك حيونك قشي ويبليه جوبي خبو قشي جتو بيبن كيلي هاي هاي هاي هاي ذا بلا حيراني قلت سكر بجبهاي هي هي هي هي هي هي بله <laughs> اینجا تدید تدید دنگ بیجی بوتاجی دنگی و خورتن نه <laughs> بله حیرانه و کار از خورتن از و ای سال از هاوین چوم من گله کیت خوس فاضل جزیری بو او او ne denk beşi ez baverim? دنگ بیجه بس yani zabıta memuriye Cizire'de yani tane yekser dengbeçi ne kiriye karindin jikiriye hayfa yani hatta vi emrici kaydin pir baş ne kiribun ve taliyede kaydin hurt tikin yani edi fem fem kirne ku gencine ke mazını aji salçum droja az peket mugaz navdin şanavi peyde bikim az farzım bali runu ki gudarcı bikim em hevdunas bikim İca ne bu kısmet hatta ibarici roja do az Ece ne di tu hat? na من ديت من مال ديت إجاز شوم إيه yani jina jinavi mal bu zaruki mal bu گوتمەڵە ئیرۆ نیڤۆکی چێ زاخۆیە نەخۆش بفەڵام وەێ مژگو ئەو قەڕۆژ ئەس یعنی ئستمبولێژی بۆوی هاتمە بۆ گودار بکەم کجا شانسێ سوودام نیم بوو گاوا دوچلوەر لە هایاوێژی تونێ بچ نا تونە بوو ya telefonayişi min dereng peydekir telefon jî girtî bû demek çûye başûr ji berwekî telefon girtî bû lê heta min mal peydekir û ez giham îca Kısmet ne bu yani? İnşallah ve cari biçim azı e, rubru az xwazim runum makamın ku ab xwa dveje kartini az nezik ve bişopinim. Beli makam e, li ser makam eki duz da bişe. Ne veki dengbeji ser hadine gava ku dengbeji ser hadi dbejin nava dengi wanda behis hene bi merva hemgin dike. <laughs> Neyse Malatya işle aciz buna. بپس سر از براستی از براستی میشول دبم نه وکی اوه گالا کو بیش بو صحت بیرا مرد یعنی herkes Belem dikarın abi man jî bişmêrin. Ez kîjanê bêjim. Gelek deng bêjin. Kurdistan bêjim besê hemiya giştiye. Kurdistanê ji xwe meriv e, mesela e, tiştekî xweş hebû. Hevalek ji mere tiştek got zaza kurmancı ne kurmancı sebebi babeti gele ki kısetkin ice go mesela merif tkare jibiye ki fem bike ku kurde ya jine kurde denk beş heye nevi vade heke ev cibak sosyolojiye ko kurd bin demek ki denk beş heye yani aha ku embejin kurdeki aha ki hebe u denk beş şey hebe merif fem bike ku evder aha kurda yani e, denk beş ne serhede nine serhede bedi rasa zaf hene lil e, her heremede ligor taybetmendiyen xwe denk beş hene mesela heremame be, behtir hayranı ku payizok hene makamen mesela ez e, e serhede gudartkim behtir vak e, ez bejim çirok yani çiftçinok hani tede ku merv gudart ki بله وەکە کۆ چیرۆکە مەقامە ڕونشت ناندنە و دبێژن بهتر از ویا دبیزم لێ ئەم بێژین ڕخی جۆلەمر و شرنەخێدە بساعت دنگبیجی سرحد همه چیروکن لێ بۆتانێ چیرۆک ژی بێ مەسەرە مەقامێکی وسە کارتین وەک مایە ئەم بێژین ئەم قەومێ مایە و ئەنتیک لاتین ئەمریکا و یاوە gelekî dişbine bdu yani tenê gewriye gewriyekê ez bêjim bilind dikin û nizim dikin ev pir zehmet e yani ez bawer nakim herkes kar bi vê yekê bike û heke ji wê axê û ji wa dengbêja ji zaroktiyê negirtibê ez bawerim zehmet e pir zehmet e lêl alîme jî destan hene destan hene dibêjin ez bêjim qewmiyet hene dibêjin her cure kartînin lêl serhedê ez wî sat karim bêjim e, yani ez viya kabul dikim ku serhedê hiç dengbêjiyê zef dikin belkî ji alîme betir hez kirinekê dengbêja heye ناو صحیح ev tê qebil kirin e, به دمیجی دیسا وکی وسایه بخورت جوان همی حاجی دنگ بیجی دکن همی دست پیک دنگ بیجی دکن بچیری وکا دنگ بیجا گوتار دکن yani meriv e, hin tiştin hene mesela ez çubun bazı de e, ji bo ez tirba Ahmedê Xanî bibînim û İshak Paşa Sarayê li wadara bibînim min bala xwe de ser ereba bigire heta ser dikana jî hanî baba hanî baba yani babo hanî îca min ez wisa hinkî hezirî min got çima awqas berbiçav peyker jî hebû ji xwe belediye peykerê Ahmedê Xanî jî çekîlin meydanekê bazî de راسته yani aliki ve hoşyam çu mugo xwedî derketine ki bir xurt xuyanît ki ama اف تشتكي باشا بيكر شيكرين وناف ام بيش جريك ام نرخي واجي خودي در كيفن يعني مثلا از انا بالا خدم ملا جزري جزري نينه بيكر كي شينه كرنه ام بيجن لديار بكر از بم aşı cibu aşeşen tişteki hiç gerek şekil. Yani hen nırkın hene e, merift kare yani cibu nefşanu. Bana cibu balava bir şeyini u yani jboku bidin askirin e, ee, yani mesela qarsayji merhaba ledineri gelek kesin taybet vak hacicindi Emine Avdal, evji destan top kirne geleki folklora kurmançı ye mesela. Evanaji, evanaji bir sürgün e, çüne şeqe erivani. Bi dori wan şeroy beroye disa xo ihtarseye şebab agit شباب عقید عقید جمو اوانا همی لقرسی شونه ایوانی Eri vaktin mesela meriv ledineri e, Kurdistan'ı yani canad bejin mesela hene ki heval hene rahnet kendi ben çima kesin em bejin vaka ku bekokik heye yani çima civateke runuş diyor avknine jiber ku her daim şeru pafçun çebiye mesela em bejin rahi qarsi az bar torun hene Malbata torun aristokrati e, serhadi bu. E, mesela ana çiçvamaya. Yani şu çavamaya. Mervinizane yani mervile dinere gele ki sürgün bu ne? Belki ama beje ne mana karşı? Ma beje başnav guherine yani şu hiç kene levine. De navça kağız manine levega. Le dora e, navça karşı disa hene hema le kağız mani hinki zafen. Zaftiren. Evet. اری Vaktin ija mervile denere denk bej em bejin çi- çirok bej yani gelek jare çirok bej yaz bim ama beje kes serva xabateki şeyna ki yani denk bej ver koyun ki gudar van hene yani ki civat e, müsaittir em bejin strana gudar bakın belki jve ki ama e, bere çirok bej ya bun mesela cibo çirok bej ya az varım kesne xabateki domini u neji Mervile dineri neji? Beri rosti. Yani topkırına ambejin bejin çiroka ev hane nine yani. Hatta e, em jolemir gubun lüde celle celil hatı bu. Mamuslu celle celil ahaftın tikir miji persek. Herkes persek tikir miji persek kir mugu. Evji serha deniyorsa. Ji bu kadar beli evji şikarsiyet var mı asli bu. Şikarsiyene Çünkü koç bune Rusya vadıram. İyice malbata celil şu her yani az bim e, gelek destan top kirne ordukhane Ee, celleye celle celleye بزانین جسمه ازانم جدیده. او به تورنیه ab xoş torun nasıl خود تورن az ne kadar rast rast av jiji malbata torun ane راسته mişi xos az bale bir kişi bir ser okey ser mesela çirok bejiye çünkü ama beji ev ne maye yani Evet. nav civata kurda da ne maye Pirkiye min mepxwa e, انشاءالله زی زفت بکم یعنی جوک از از فرصتك ببینیم که از هر مبالی از گودار بکم و قیدیه بکم عبدالله عبدالله او که هبو بربر هبو العالمه چیروک پیجه که پر پر ناودنگ بو hatta vasalajı e, yani çirokin kurttu got ica mıkhone gehan dedi pişti ez çum seçer mehçebu bu Xwedê rahmet kiribû. Îcaz berketim, gelekî berketim ولی از فکری مگو یعنی geliyor hem organize organizenine nuhu dineri gelek e, rehsinin çandu hünerene le kabateki usana e, akunakin yani yani akademisyenek ci Avrupa ve bu Avrupa doktora hobikin yani yani bu mektebe yani fırsatek hebeku usabikin yani kabateki kolektif emna binin viya yani stran berhevkirini de yani tayyip tenek kes şu xwe wext dibînin wek Cevat Mervanî ez zanim Ez, mesela deh hezar e, stran gu- ez top bawerim kiriye چیروک بیش ویگال نمای yani hebeci perçi çeke. Na Yani- hene. Hene le kimin? Kimin? kimin, yani- Mesela apeki mi çiruk beje? Ademale. Biraz da Az rojiki gazi radyoya Ee, jibi kim inşallah ben- ve destan مشخو cümle امریکای پرین لور استانبول در باسکری بزاروکتی دا تی بیرامن بیری کامن جدهات چیروک تو پوتن زارم من تشتك ندي بيست قابت وانا دكاتن چیروک خوا مدهات امراض زان تاني ني بيشبير ودنشتن بجيريان تو نيبو بإشقي موما بدار بيد خستن بخستنا ولا دير ne hoştur bu evdem yani بله من- دیسا وکی دیسا وسا هی زوزانی مهنه ام li tebaqi da li zozana em jot mehan da tini qasi çil şeva u meha da minin li wiji wisaye em bejin befkhani ali serhade hamik kevrin kevra çi bune li frabuna divari wan jî bêjin u û heşteyê santim berevbûna wan e belê me ji em diçin zozana be îdirê bi bajêrê be her sal به هر سال ام بیجن مها گلانی داتینه حتانی جوت مها دمینن و به کوچریه دکن به زیوان هنه وانا بری متین لبری زوزانی وان تونه وانا جتی عردی به پراوه جمع دکرن قونی وان هنه وانا قونی خود چی دکن لشش ماه پنج ماه به قونا و قونا دمینن اما زوزانه به کبرا و مالی مهنه خوانی مهنه لبری گاوا ام دچن ناوا و خوانیانا گاوا ام شب رازین باران دوباره و دلوب بکن گاوا کو بابی قلا دواره دا دنگ بیتی وسا ناوا نوین و بالگیر دا با مریاد خیر بزانی اوجی تشتک وسا خواک خوش دا مریاد yani bebe evi e, be ceyran u be av bejin kani heye jeriye 7 metre 2 metre jeriye biçim biçapli alba u abi u bigarantinin e, yani ev jiyan ek hoşe hema e, eva bu pişti sale ki du sale vega biçine bizozana weki piriketa بخورا خوانی آوا دکن و به چاتی وان چه دکن و آوا دکشینن ناوا مالا به اویدیا چه دکن و تلویزیون تینن دزانی وکی جنراتور دگرن و جیران tişteki ne başlayız Eri ne başlayız çünkü e, hoş berbe ki evder hoşe eri ku teknoloji Eri, ben radyo- çünkü tu kozayra radyo- brubruyi ben radyo heye radyo tane radyo müzik merib gudar bir kelime eri çiğ eri hoştur be ama gava teknoloji keve be de raste tamam ve de jinami tamam o işin abine raste yani az proje jölemer geçum careki az şubum e, berçenan ew derjî tiştekî ecêb bû yanî ji her derê av berxwe vederketiye ez bêjim koçê ji me Gel ki gelekî bixtewartir bûn yani ji me gelekî bixtewartir in yani civaka bajara çekî strese ew ke yani meriv têr nabê tu çi ji civakê bistînî jî te kêfxweş nake berê jiyana wan کوچری شیخ ایدری کن عالمه جیان وان جدار خوشه رنگو رنگه نه؟ رنگو رنگه جلی وان و جیان وان بیج ناوا کونا دانه بلی باران دوباره ایمه خوانینه خوانیمه دلوب تکن ای بکونی وان دلوب نکن باطی ام ناوا مالی دجمدن ام بسوبا داددن اوانا soba dadın ama soba danedin jina jemedin. İşte kısa jina ne güzel var. Az vega az strane ki vekim. Bela şehi serhadi be dengbejek serhadi. Meyze dise serhat perestine ke. <laughs> Serhadu votan. Ama dise kem kekamde. Na hayır az iş Kurdistan eder kepim. از برای خود بدم لاتین آمریکا جبر کو جبر کو پفشو بقده باشه باشه Hatta. Hatta برنامه که دن امه پشود نکن جبو که امه مسئله دادن از страна Виктор Демевеке Дижон Майя ав جامیر جی لاتین امریکای و اب خوش چند سال که استران خوش دویجی از باورم حزن اره حزن دنگوی ده حزن هیه از باورم اب حزن جمره نه غریبه بله حزنه دنگوی سرحدی داجی هیه Then invece votato lì. Kam Victor Demirbekin. Am și colegul Daru Căninchi. Thank you. masabu nyuma dunya be jindi la lomino dabe kasi wolonde la Veli Gudarvan Eneja me vega e, disa straneke me vekin ez xwazim straneke din ve hinkî strana re bikim strana Suat Masi e, guhrên enta Erebiye îca straneke wisa ji ez xwazim ve gudar bikim e, dîsa me bername dawam bikim انا قلبي اختارك قلبي اختارك وما صار الدواء اليوم راك معايا وغدوة يا ذراع دي Yani only love you yani seni teheskim. İca em hediyedi ber, berbe daviya bername ve hatın Amalos Gonzales Fernando. بله شوان nave Latin Amerika nave usta dövdüreşt ki hoşamın çi ha. Lagabe ki hoş ha lagabata. İca آمن بو هاج از هاش بتونم böyle böyle lagabata ya. İca e, me hediyedi berbe daviya bername ve ben ji bo gudarbanên me yê hêja dixwazî çi besa tiştekî bikî çunkî deh daqiqedinê me bername bigirin rast e bila guhdarê hêja jî bizanibin li dengbêj serhedê derdî <laughs> nîsa dest pêkir îca speaker. اری İyice İcber ko em basa dengleyeceğine ki min e, müzik mi bir Latin Amerika şöyle de min ani بله تو rojilata da her namin tünü kar nıkız destemi nav خلاص araba disa tu basa ve ketki. نه tünü kar destemi خلاص به Ezer bir mor karabasici. Biz ki gidin eze strane ki vici strane ki mor karabasici eze vekim. Amin vali de bername e, davi bikin. İca em strane kidin işte gudar nekin. Strane ki kurmanceme işte gudar bikin. O dureci strane ki mor karabasi emin gudar bikin. Bu emin bername hediye edip girim. بله دبه Hatta strane ki me pevre digot esas em dikar ama nivco nivco tebiram ha. او او- کیان ستران بو e, Gilemi yare ne navi çi bu? Hani e, dilimin yari بله بله بله Aşağı bu ka em pevre beşin اری بیشین Ez barım tu tamamı zanı yapstıra اری Ez تمام koy زانم. nivjo nivjo zanım Ez hep tere beşim yani تو به نقارات یاری کاریم من مکه Neyse Neyse Eri em pevre beşin Dilimin yari Ermenistan'ı Jela gezi hatta muhani Revşa dedim Ah gula sevan Buhar payız bu ye Paşizlistan Digerim nagerim Ve jitetir nabım خلیات گلستان شیرین هایستان دیگریم نگریم مجید ترنابم Kolyat Gülistan, şirin Kürdistan. Bedeviyat kanayı vek zemanu zaran her koçi erdette minanu zeran Kurd Ermeni tevdijil hemmi vek ibran bu her payiz bu ye paşizvistan Digerim nagerim ve ciddetir nabim Koryate gülistan şirin hayastan Digerim nagerim ve ciddetir nabim خالیات گلستان شیرین کردستان ساعتی باش atıcı. Hatta bername kedin eme evbinin. بله Thank you.